ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بسلرني بر أس قرقنش بلن بر أس قهتشلك بلن و mallarınlarga jonlaringlarga bolalaringlarga va ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz beshiga kelgan musibat ziyon zahmatlarga sabr qilg'uvchilarga jannat bilan xush xabar bergan أخي في الدين لا زلنا أباتا مثل ما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يزيد هباءهم وهنا assalomu alaykum musulmon mo'min va muhojir mujohid qarindoshlar assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylarida ig'ir imtihonlar bilan sinalayotgan muvahhid qarindoshlar biz sizlarni anbiyolar davri bilan butkul tog'utlardan ado judo bo'lib allohga iymon keltirishga Allah'ın dostuğu dost, düşmünügü düşmən bulub, şəriətini yürgüzüş üçün hicrət və cihad qılışqı çaqırımız. Allah barçımızı təvhid üstüdə sabit qılsın. Xilafət işidiki muvahhidlərinin avazı qiyinçilikləri qaramasının yeni cəranlamaqda. Əl-Bəyinəh təşviqat bölümü tərəfindən tarqıtılğan Xilafət içidə namlı anlatışımız davam qılmaqda. 4-cü qism Talafet içinde. Talafet رحم عسى الرحمن يرحمنا ويخلف من غزا منا أخوه بأهله حسنا أخي في الدين bu qismliq anglitishimizda o'rin olgan mazmunlar bu qismliq anglitishimizda o'rin olgan mazmunlar قد تسمع واستطال ودور الأمجاد طالما تولى ما توانى بادلا نفسا ومالا طار للهيجا شهافا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالى جراد السيف cho'qim nusrat keladi cho'qim har bir kofirni o'ltirdigan yordam kirdi har bir muvahidning yuragi yayraydi lekin hammamiz nusrat faqat rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgandala keldiganligini bilishimiz kerak turkiya hukumati izchil davomlashtirgan islomni buzg'uchi amallarning eng gavdilik bo'lganlaridan tarixiy misol Teride Musa Aleyhisselam'ın deniz bilen koşunun oturası kalkan dönem dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira garip Emrah'ya Abu, Abu Bekir'in dedi. Şu haletteki işe niçin mi iş gerek bu yolu dedi. shunda ishonch bo'lmasa sabr qilib turg'ili ham bo'lmaydi mo'minning iymoniga gumon kuch qiladi biz bo'lini bo'lmaydi bu yerda deb cho'qim g'olib keladi alloh bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning pok oilasidan bo'lgan qurayshlik al husayni ibodatgo'y mujohid va amaliyatchan olim Islam is they standing, the standing demands that you worship no one who besides there is none. We're the grandsons of men who gave all that they can to rule all of the land. Dada Allah tağızı nümüşün uchun yaratdi? dedi. Dadisi: "Ey o'g'lim, dengizning yaratilishida bu inson uchun nurg'un foydalar bor. Ya bilan yo'q chiqishni Alloh subhanahu va taolaymiz. Alloh subhanahuning tavfiq bilan shu oyatda 18 ga qadar kofirni ko'zim bilan ko'rib chiqardim. birinchi qatimliq fidoyilik amaliyot natijasida yigirma murtad ikkinchi qatimliq fidoyilik amaliyot natijasida oltmish murtad o'lgan hafta ichidagi dunyodagi yangiliklar turkiya armiyasi afrin shahriga keng ko'lamli harbiy hujum boshladi حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا وأسودا وشبالا معشارا طابوا خلالا واقتداء وامتثالا عناقوا الموت فنالوا جنة الخلد منالا معشارا طابوا خلالا واقتداء وامتثالا عناقوا الموت فنالوا جنة الخلد منالا قد تسامى واستطال ودور الأمجاد طال ما تولى ما توانى بادلا نفسا وما ومالا صار للهيجا شهافا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر xilofat ichida shayx abu hamz muhojir rahimaullohning qimmatlik nasihatlari nusratga erishish yo'llari allohning rahmatidan qo'g'landi bo'lgan shaytonning yomonligidan panoh tilayman noit shafqatlik va mehribon allohning nomi bilan boshlayman alloh taolo mundoq deydi alloh sizlarga badrda nusrat ato qildi holbuki sizlar kuchsiz edinglar soninglar va qurolinglar oz edi allohning sizlarga bergan nusratiga shukur qilish yusidan allohdan qo'rqinglar ey muhammad o'z vaqtida san mo'minlarga Rabbinglar sizlarga uch ming farishta tushirib yordam bersa yetmamdi deydi shundoq u aytdi agar jangda sabr qilsanglar allohdan qo'rqib uning amriga itoat qilsanglar dushman darhol hujum qilib kelganda rabbinglar sizlarga besh ming nishonliq farishta bilan yordam beradi alloh uni ya'ni farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va dilonglar shuning bilan xotirjam bo'lsin shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi yordam faqat g'olib hikmat bilan ish qilg'uchi ollohning tarafidandir barcha hamdilar dinga va haqga uningdan boshqa yordam berguchi yo'q bo'lgan va keyin bo'lgan taqdirdimi faqat shu zotli yordam beradigan olamlarning robbi allohga xosdir durud va salomlar elchilarning imomiga ansar va muhojir sahobalarga bo'lsin alloh mundoq deydi ular ya'ni mushriklar yahudiylar va nasoralar allohning nurini ya'ni islom dinini ig'izdiri ya'ni yolg'on yovdoq bo'xtonlar bilan o'chirmoqchi bo'ladi alloh o'z nurini ustun qilmay qolmaydi kofirlar buni yomon ko'rgan taqdirdimi alloh haqdin islomni barliq dillardan ustun qilish uchun o'zining elchisini ya'ni muhammad sollallohu alayhi vasallamni to'liq hidoyat va билан din bilan avatdi mushriklar uning ustun bo'lishini yomon ko'rgan taqdirdimi butun millatlar bizga hujum qilgan taqdirdimi har bir musulmon nusratning chuqum keldiganligiga allohning bu dinni ustun qildiganligiga va bu dinning kelgusining porloq bo'lganligiga chin ishonishi lozim shubhisizki qudratlik allohning yordami bilan zaminga hukmronlik qilamiz kimki buningga shak qilsa yoki qarshi chiqsa kofir bo'ladi alloh mundoq deydi biz lavhul mahfuzda yozgandan keyin davudga nozil qilingan zaburda ziminga ya'ni jannat ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varis qiladi deb yozdik bu qur'onda allohga ibodat qilguvchi qavm uchun xabarlar vaz nasihatlardan albatta yetarlik bor rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundoq deydi bu din kecha kunduz bo'lgan yergacha cho'qim yetadi alloh biror uy yoki quruqlikni qo'yib qo'ymaydi cho'qim alloh uningga bu dinni kirgizadi azizligi bilan kishini aziz qiladi xor qiluvchi sufati bilan xor qiladi alloh u orqali islomni aziz qilig'ini aziz bu orqali kofirlarni xor qiladi tamimiy doriy mundoq deydi man bu hadisning haqiqatini oilamda bildim oilamdan musulmon bo'lgan kishi yaxshilik sharaf va izzatga erishdi ulardan kofir bo'lgan kishi xor holatda jizya to'ldi muvahid aqidi uchun pok qonlarni oqadiganligini shahidlar shuning uchun urush qildiganligini va shuning uchun yashab shuning uchun o'ldiganligini bilsin chuqum nusrat keladi chuqum har bir kofirni o'ltirdigan yordam keladi har bir muvahidning yuragi yayraydi lekin hammamiz nusrat faqat rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgandala keldiganligini bilishimiz kerak buningdan boshqa sabab yo'q ibn qayim rahimaulloh mundoq deydi nusrat va yordam faqat mukammal iymon ahliga keladi alloh mundoq deydi shubhisizki biz elchilarimizga va mo'minlarga hayoti dunyoda va farishta elchi va mo'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'lgan guvohchilar hozir bo'lgan kunda albatta yordam beramiz alloh mundoq deydi mo'minlarga ularning o'z dushmanlariga qarshi turishda yar yo'lakdi bo'ldik shuning bilan mo'minlar g'olib bo'ldi kimning imoni ojiz bo'lsa nusrat oz bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga nusrat tushishining va nusrat kechikishining sabablarini ko'rsatdi shayxul islom ibn taymiya rahimaulloh mundoq deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatga urush taktikalarini dushman bilan urush qilishni va nusratga erishish yo'llarini o'rgatdi agar ummat buni o'rgansa rioya qilsa har qandoq dushman ularga qarshi turolmaydi Hilafet içinde. Hilafet içinde. Yakında yakında geleceğiz yakında küfrün ışığını sileceğiz yakında yakında yakında geleceğiz yakında küfrün ışığını sileceğiz yakında bilenmiş bıçaklar. Türkiye hükümeti izcil davamlaştırgan İslam'ın buzguç amıllarının en gevdelik bulgularından tarihi misal. Birinci, Türkiye 1945 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın islom dinini yo'q qilib islom bilan boshqa botil dinlarni barobar deydigan islomiy shariatga urush ichib kofirlar bilan musulmonlar haq huquqda barobar degan nomda alvala valbara aqidasini yo'q chiqaradigan va kofirlarning qarori bilan jihatni yo'q chiqaradigan moddalarni o'z ichiga olgan ahdinomiga imzo qo'yib birlashgan davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lgan ikkinchi turkiya bir ming to'qqiz yuz ellik ikkinchi yili shimoli atlantik ahdi tashkilotiga kirgan murtad turkiya armiyasi nato ittifoqida bir qancha muhim vazifalarni o'tagan buning eng gavdilik bo'lgani nato yetakchilik qilgan ta'minot yetkazish va salibiylarning malaylari bo'lgan muddat afg'oniston askarlarini mashqlantirish ishlarida riyosatchilik qilib xurosondagi salib yurishida cho'ng rol o'ynagan mana bu kofirlarni do'st tutib musulmonlarni dushman tutishning eng ochiq ko'rinishi uchinchi turkiya bir ming to'qqiz yuz sakson ikkinchi yili ilmani demokratiya va tag'ut qonunini tuzdi demokratiya va tag'ut erdo'g'on hukumati bo'ysungan turkiya qonun dasturida turkiya jumhuriyati qonun bilan hukm qiladigan va umumiy tinchlik vatan birligi adolat va qavmparast ataturk prinsiplariga muvofiq insoniy huquqlarini alohida hurmatlaydigan ilmoniy demokratik davlat degan to'rtinchi bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yili yevropa ittifoqiga kirish uchun ovoz bergan turkiya jumhuriyati yevropa ittifoqining barliq shart va ahdlarga bo'ysunganligini bildirib ittifoqqa kirishni rasmiy talab qildi bu ittifoq ahdinomасida islomga qarshi kufr va shirik moddalar bo'lib turkiya davlatini tog'ut yevropa hukumat yo'liga to'liq o'zgartirish va hukmda yevropa davlatlari bilan o'xshash bo'lishi kerak beshinchi turkiya ikki ming o'n beshinchi yili islom davlatiga qarshi salibiy ittifoqqa kirgan turkiya hukumati va armiyasi bu ittifoqda tuvandikidek vazifalarni o'tadi birinchi salbiy oylipronining musulmonlar ziminini bombardimon qilish uchun turkiyada askariy baza ochdi turkiyada askariy baza ochdi ikkinchi ropiziy va murtad sahovatlarga harbiy yordam berdi uchinchi murtadlarga yordam berib to'p qurol va harbiy oylib qurollar bilan xilofat qo'shinlarini bombardimon qildi to'rtinchi muhojirlarni tutib kofirlarga topshirdi va turkiyadagi muvahidlarni to'miga tashildi turkiya hukumati hozirga qadar qilib kelayotgan bu islomni buzg'uvchi amallardan faxrlanib keldi demak mushundoq qotma qot murtatlik potqiga petib ketgan tog'ut turkiya hukumatiga askarlik tizimlatgan turkistonlik uyg'urlarning hukmi nima bo'lar Tuzaklar kurulsun, hedefler vurulsun, kafirin vatanı gözyaşıyla dolsun. Yakında yakında, geleceğiz yakında, küfrün ışığını sileceğiz yakında. Yakında yakında, geleceğiz yakında, küfrün ışığını sileceğiz yakında. Kılafet içinde. Kılafet içinde. Kur'an sünnetin esnetme esnetme. mana hozirgi vaqtimizning o'zini ayni vaqtidagi rasul sollallohu alayhi vasallamning zamonisidagi shu ahzab urushiga o'xshatsak hargiz ziyoda qilgan bo'lmaymiz shu vaqtni o'zi rasul sollallohu alayhi vasallam ashoblari haza ma vadanallohu va rasuluhu va sadaqallohu va rasuluhu mana biz mushunda deyishimiz kerak mushunda jazmat ustida bo'lishimiz kerak bizningmi chunki bu din cho'qim g'alba qiladi alloh azza va jalla o'zi bevosita yordam berishga o'zi g'alba ta qilishga va'da qilgan din bu allohni dini bu bu dinning homiylari cho'qim g'olib keladi va inna jundana lahumul g'alibun va inna lahumul mansurun haqiqatan bizning jundularimiz bizning qo'shinlarimiz ulargini g'olibga uchidir ularga yardım birlik uchidir ularga nusrat va birlik uchidir dedi alloh azza ve va'da qilib ki bu koşun, qo'shin ki bu halopatni o'zi manhajdini hal qilmayotgin aqidasi buzilib etkin? vallohi bu din cho'qim g'olib keladi allohni izni bilan innalloha la yuhliful miad haqiqatan allohning va'dasi ijro qilinadi hargiz xiloflik qilinmaydi chunki alloh o'zi va'da bergan yardım berishga o'zi kafolatga ega bo'lgan o'zi bevosita ustiga olgan bu dinga yardım beraman de Allah Azze ve Celle o'zi kepil bo'lgan din mana shu din din mana bu shu dinning homiylari haqiqatdan bizni jundularimiz bizni payg'ambarlarimizga biz yordam beramiz dedi ular yordam berilguchidir ular shu payg'ambar payg'ambarni erishib turgan sizni bizniki uchun alloh azza jalla buni suratni va'da qilgan yana bir oyatda kataballohu la'g'libanna ana va rusuli alloh azza jalla lahul mafuz shunday tutyapti man va mening payg'ambarimni g'alba qilamiz dedi g'alba allohga mansub shundaqla allohning payg'ambariga mansub va shundaqla uning payg'ambarning ergashuvchilari bo'lgan mujohidlarga mo'minlarga muvahhidlarga Sahaba demak silimizligi mansub bu dinga hal yordam berishni alloh o'zi bevosita ustiga olgan butkul osmon zimin ening qo'lida osmoni zimin ening qo'lida g'albi nusrat ening qo'lida hamma nima narsa ening qo'lida eningsiz bir inson bir ish chiqolmaydi eningsiz bir insonning qo'lidan bir ish kelmaydi hamma ish alloh azza vajalning qo'lidan keladi hamma ish alloh azza vajalning irodasi bo'yicha bo'ladi shuning uchun biz shu darajada muso alayhissalomning dinimiz bilan qo'shinib o'tirib qolganda nim dedi muhammad sallallohu alayhi vasallam hamrohi abu abu bakrga nim dedi dedi shu holatki ishonich bilan minish kerak bu yo'l ustida shunda ishonich bo'lmasa sabr turib o'g'li ham bo'lmaydi mo'minning imoniga gumon tushib qoladi biz bo'lili bo'lmaydi bu yerda bu din cho'qim g'olib keladi alloh azvajalla bu dinga yordam berdi shu qur'oni karimda yuriduna ay yutfiu nurallohi biafvohihim kofirlar munofiqlar murtadlar mushriklar allohning nurini o'chamakchi allohning nurini o'zi ig'izdan o'chamakchi har xil buzuq tashviqot buzuq qonunlar bilan allohni dinini o'chirish uchun ular har xil hiyli mikrlarni qiladi har xil parlament qurultaylarini ochadi har xil suqaslarni qilib bir yerga tajammu qilib ha muncha yilda yo'qotishimiz kerak ikki ming o'n yettinchi yili xalafatni o'tish kerak ikki ming o'n yettinchi yili musulmon bo'lish kerak ikki ming yigirma yilga butkul dunyoni shirik kufrahli qilib bo'lishi kerak bir musulmonni qo'ymash kerak va hokazo har xil suqaslarni qiladi vallohu mutimmu nurihi valau karihal kafirun alloh o'zining nurini mukammal qildi garchi kofirni yoqtirsin yoqtirmasin mushrikni yoqtirsin yoqtirmasin xolisin xolimasin bu allohni dini alloh o'zi dinni komil qiladi mukammal qiladi butkul dunyoga yetkazadi bu allohni dini va makaru va makaralloh vallohu xayrul makirin kofirlar yili qiladi suqas qiladi uni qilamizmi buni qilamizmi har xillik o'ninchi besh yillik nechinchi beş yillikda bir xil planlarni bu qildi u inson u bir ma'nini yaratilgan kofir munofiq inson u o'ziga tushiq planlarni tuzib qildi lekin Allah'ın tadbiri allohni mikri hammadan g'alib hammadan ustun ijro qiliniqini ya'ni allohni iroda qilgani lima yurid iroda qilginni xolig'inni qilimi deganni ashurib qiladigan alloh azza va jalla huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikun Allah Azze ve Celle, özünün payg'ambarini hak dini bilan evet etti kul dinlarga botil şirk xurapa tamam shirk galip kılış için. g'alib qilish uchun uning kılış için qilish Gerçi müşrikler, garchi mushriklar xolisun xolimasin bunini kılıp qilib bo'lsa garnik dastlab bo'lsa çok Allah Azze ve Celle cho'qim g'alib qiladi ustun qiladi bu Allah'ın dini shu yo'pash g'o'ldavatgan shu saqilib saqilib g'o'ldab ketyotgan u kundan kunga jihodga bo'lgan yordamchi mujohidlar g'o'ldavatgan birini yo'q qilsa uni paydolayotgan mendin bostirsa madulatni yo'q qilsa adulatni chiqayotgan mana bu Allah'ın dini mana bu Allah'ın va'dasi bu kafir kafirini degindak volqonni ushlab olgan bo'lsa yer sharni sili bizda emas musulmon qolmaydi hammasi shirik ahli hammasi kufr ahli hammasi yahud xristian qaplab ketdi yer sharni lekin allohning degini hisob kofirning degini hisob emas mana abu bakr siddiq ming o'ziga rasul sollallohu alayhi vasallam la tahsan innalloha maana dedi g'am qilmag'in abu bakr olloh biz bilan birga olloh biz bilan birga bo'lib olgan kishini kim yeng'alaydi deb birodarlar olloh biz bilan birga bo'lib olsa masalan u olloh do'sti u yetti qat asmo zamin ini qo'lida tursa xohlagan narsani qilyapsa xohlagan narsani yo'q qilyapsa u zot u olloh bilan birga bo'lib olgan insonni kim yengala u allohga kimning kuchi yeta unga bu insonlarning atom bombalari yadro qurollari ximiylik qurollari aeroplanlari bo'lsa ham biz butkul zimini kontrol qilayotgan osmon zimini yo'q yerni paydo qilayotgan yetti qat osmonni kursi qurishab turayotgan kursini arishi qurishab turayotgan arishini usti turayotgan bu robbil alamin ining birga bo'lib olgan insonlarni kim mag'lub qila olar kim yo'q qilib etala Hiç kim yo'q qilib o'tolmaydi vala tazurruhu shaya sizlar hech narsani zarar etmaysiz Allah Azze ve jallaga butun zimindagi insonlar kofir olup ketsin bir tal muhit qolmasin allohning ulug'ligi zarra to'lab qolmaydi butkul yer sharda bir tal kofir qolmay hammasi muvahhid mujohid bo'lib ketsin hammasi bir insonning qalbidek olup ketsin qalbi ah sog'lom bijirim bo'lib ketsin bir tal maqsad qimmatqin bo'lib ketsin milliard insonning o'zi yer sharidagi allohning ulug'ligini zarra ko'tarolmaydi insoniyat alloh abadan abad ulug' katta buyuk saltanatligisi жеткізсе қүввәт сахибі болған зат ол шуңа құрани кәрімде нұрғын яды келеді уасбиру инналлаха маас сабирин уасбиру инналлаха маас сабирин ваттақулла аллахтан қорқаңлар аллах бізбен бірге тұр аллах жолында сабыр қылыңлар аллах бізбен бірге тұр аллах білен бірге болып алған inson shu daraja ishonch bo'lishi kerakki bu insonni ustidan hech kim g'olib kelolmaydi hech kim ham mag'lub qilolmaydi mag'lub deb ham o'ylamasin bu inson o'zining qatlisini qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn oyat nima desa shu hadis nima desa shu zohiriy ko'zimizni bir insonni o'zi qatl qilinib ketdi uni biz o'lab tugab ketdi deb o'ylamaymiz buni alloh azajil qur'oni karimda dangsiy payg'ambar dunyo kofirlari mujizni yo'qotdik yani ilib oldik buni o'ltiyotdik u terrorchini bu irhobini yo'q qildik degan kofirdanki sizlar bizni faqat faqat ichki xayriyatdan birini kutsizlar yo bizni qatl qilasizlar shahodatimizdan jannatimizga kirib olamiz alloh azza vajalni jamoliga erishib olamiz va yoki sizlarni o'ltirib xotin qizlarni qul qilib dastlab deb izzatli yashaymiz mushu ikki kishini ikkining birini kutida hargiz uchinchisi yo'q qatl qilinsak mu siz biz uchun xayriyat mana yaxshilik bu izzat bu g'olib kelsak ham bu izzat har ishga siz biz uchun mushkulot yo'q shuni ko'p o'ylash kerak la tahsin innallaha ma'ana g'am qilmangin ey birodarim alloh biz bilan birga sil biz bilan ham g'am qilmaslik kerak ishkilinib qolmaslik kerak shuk shubha ham qilmaslik kerak bu yo'limizning to'g'riligida bu yo'limizning manhajiga uyg'un ekanligida bu yo'limizning qur'oni karim hadis rasululloh isbotlanganligida bu yo'limizning payg'ambar va uning ashoblari besib mangan bir yolu yo'l ekanligida ikkilanmaslik kerak shak qilmaslik kerak bu yo'lda kelgan musibatlarga sabr qilish kerak allohning doimo sizda birga ekanligini eslab turish Allah alloh birga bo'lib olgan kishini ikinci bir kuvvet. uni sonini nechi ming o'lab ketsin uni hech kishi yengolmaydi mana shundoq ishini bo'lishi kerak shu rasul sollallohu alayhi vasallam innal islom yalu la yaluhu degan bir hadisi bor haqiqatan islom oliy bo'ludi oliy qilinmaydi uning ustiga bir narsa chiqolmaydi u davomli islom oliy bo'lib ustun bo'lib turibdi islomni ustiga bir narsa chiqololmaydi chiqib vaqtliq u u baribir uning xato buzuq e'tiqod bo'lganlikdan u baribir yo'qoladi u mana bu alloh yo'lida manguchilarning o'zining hayot deb mamotini alloh yo'lida dasmi qilib dinning izizligi uchun tavhidning butun dunyoga kengishi uchun yer sharda kufri shirkni shirkning asoratini yo'q uchun jihod qilib mangayotgan har bir mujohidning hasaten sizni bizning shuarimiz bunday bo'lishi kerak la tahzan la tahzanu bo'lishi kerak g'am qilmaslik kerak ham g'am qilmasligimiz ham kerak bu dinning egisi alloh bu dinning yordamchisi alloh bu dinga alloh o'zi yordam berdi bu dinni alloh o'zi qo'g'daydi bu dinning himoyachilari bo'lgan sizni bizni alloh azvajal o'zi qo'g'daydi yo shahid qilindi shahodat bilan allohni jamoliga erishimiz yo shu yo'lda g'alib kelib kofirning ustidan izzat bilan yashaymiz uchinchi birisi yo'li yo'q mushunda bir jazmiyat ustida minish kerak mana so'zimizni mishada oxirlashtirla alloh azza va jalla yuqorida deyilgandagidek fi sabilillah degan allohni yo'lida qo'zg'alab chiqinglar allohni yo'lida jihad qilinglar degan ovoziga har birimizni ovoz qo'shib allohning buyrug'iga ovoz qo'shib allohni yo'lida ishkilinib qolmasdan jihadga shahodatga jannatga allohni roziligiga bo'lgan ishtiyoq bilan haqiqiy muhabbat bilan otilib manglaydigan kishilarning qatoridan qilsin emaski jihaddan bo'shib qoladigan jihaddan o'ltirib oladigan jihadni so'siq qiladigan bunday insonlarning qatoridan qilib qo'ymasin alloh azza va jalla har birimizni mana yuqorida deyilgan so'zlarga avvalo o'zimni amal qilib oladigan undan keyin tamom birodarlarimizni mana shu qur'oni karimda deyilgan har bir so'zlarga amal qilib oladigan ixlosmand sodiq muvahidlarni qatorini qilsin emaski uning qalbi bir xil uni degani uning o'xshamayotgan amalida faoliyat unga kelmayotgan rangvozlik tarafdorini olgan munofiq sifat mujohidlarni qatorini qilib qo'ymasin alloh azvajalla mana bu jihatga sus qarab jihatga ahamiyat bermay bizning o'rnimizni bilik bir qavmni almashtirib qilishni alloh azvajalla saklap kalsın. Her birimizin aynı muşu cihat üstüde, hani muşu cihadi cemaat hayatımızı ahırlaştırıp, muşu üstüde hayatımızın ahırlaşkılı nisip kılsın. Allah Azze ve Celle aynı vaktimizde şu Ebu Bekir'e Sıddık'ın Resul sallallahu aleyhi ve sellem'ini birge Ebu Bekir Sıddık şu Hira gargı üşürgen vaktinin üstüde Allah Azze ve Celle şu yani kapırlarının koklap çıkan Arap müşriklerinin ki hıyanetiden, ulanın zin keşkiden saklap kalgındak her birimizni dünya kapırlarının sürkesliğinden, ulanın rezil planlarından, ulanın tel töküz halapanı yok kılışını bari xilofat bo'lgan yomon yelimi kirdin har birimizni xosatan shu xalofat qo'shonini xalofatni alloh azza jalla saqlab qolsin alloh azza jalla har birimizni mana shu sornimizni qolish o'ltag'inimizdek qiyomat kunisimi alloh azza jalla qur'oni karimda shunday xabar berdi jannat ahli bir biriga oldini qilgan bir biridan ahvol so'rashgan bir biriga tabassum qilgan holatida kulishib ha bir biriga oldini qilishib o'tirdi dedi mana o'zini rahmat tasdiqlar bo'lgan jannatda har birimizni qiyomat kunisi o'zining jannatlarida bir biriga oldimizni qilib turgan bir birimizni paranglashgan bir birimizni yaratgan holatlarida o'zining rahmat jannat rahmat tasdig'ini olgan jannatlarda birga qilib yassin emaski birisimizni jahannamga birisini jannatga ayrib etmasin va oxiri davana alhamdulillahi robbil alamin xilofat ichida xilofat ichida mujohidlar kuchi بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما أشرق النصر شيخ مجاهد أبو محمد أدناني رحمه الله من deydi allohga hamdalar bo'lsin qandoq bir zarba ko'chirsak texmu mustahkam kuchlik bo'lyapmiz Abu Umar Bag'dodiy shahid bo'lganda bizga uningdek amir qayerda degan edik. Mana endi Abu Bakr uning izida mangdi. Abu Bakrning kimligini bilamsizlar? Agarda u haqda so'rasanglar, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oilasidan bo'lgan Qurayshlik Al-Husayni, ibodatgo'y, mujohid va amaliyatchan olim. Men uningda sog'lom aqida, shijoat, botillik va abu musabning orzularini ko'rdim uning muloyim odil abu umardek kamtarligini zerak chechen va abu hamza muhojirdek sabrjonligini bayqadim u qattiq imtihan sinoqlarda tovlandi sakkiz yillik jihodi jarayonida mo'minlarning amiri mollarini va avlodlarini bu yo'lda bido qildi alloh bilan qasamki bu guvohligimga olloh guvah. alloh uni bu jafoliq kunlargacha saqlab tanlab chiqarib berdi himoya qildi ey islom davlatini johisli abu bakr bilan uchrashganinglarga muborak bo'lsin shayx o'z ilmiga amal qiladigan kishi bo'lib bu haq izlaguvchilarning uni yaxshi ko'rishining uchinchi sababidir uni yaxshi ko'rishga sabab bo'ladigan boshqa esil fazilatlarmi bor ammo bu fazilatlarni iqror qilmagan kishi baribir uningdan qusur izlaydi va ahonat qiladi u boshqalarga ahonat qilmasimi boshqalar uningga ahonat qiladi shubhiylarga raddiya agar shayx abu bakr bag'dodiyda imomatchilikning shartlari to'liqmi deb so'ralsa islom olimlari qur'on sunnatga dalilga asosan qaror qilgan ijmosi va cho'ng imomatchilikning shartlari bo'lib Buningda hozirgi davlatlarning e'tirof qilishi yoki BDTda ma'qullangan bo'lishi degandek safsatalar o'lcham qilinmaydi. Imom Badruddin ibn Jamoa cho'ng imomatchilik haqida mundoq deydi. Imomatchilikka loyiq bo'lish uchun 10 shart bor. Har kishi bo'lish, hur bo'lish, balog'atga yetgan bo'lish, aqlliq bo'lish, musulmon bo'lish, odil bo'lish, shijoatlik bo'lish, Qurayshdan bo'lish, olim bo'lish, ummatni idora qila oladigan, isloh qila oladigan bo'lish. yuqorqi shartlar hozir bo'lgan kishi bo'lsa uningga bay'at berib uni imom saylash vojib alloh va uning rasuliga osiylik qilmaslik asosida uningga itoat qilish vojib mo'minlarning amiri abu bakr al husaynida mayli vojib shartlar bo'lsin yoki mustahab shartlar bo'lsin hammasi to'liq tepildi agar barliq musulmonlar bay'at bermay turib shayx abu bakr bag'dodiyning amirligi qandoqmi to'g'ri bo'ladi deb so'ralsa барлык мусулманларның ва барлык әһлил хәл вәл әқди, яни иш үстидәге сөзе әйтүдәгән нуфузлык кешеләрнең бәйәт береше шарт эмас. Бәлки, кулай булган әһлил хәл вәл әқди уның бәйәт берсе кифая кылыды. Имам Навави рахимахулла Муслимның шәрхисендә мондак дейди. Барлык мусулманларның ва барлык әһлил хәл вәл әқдинең бәйәт берешене бәйәтнең туры булышыга шарт кылынмайдыганлыгыга ислам алимлары берлек килгән. Faqat bir yerga oson jam bo'la oladigan olimlar, amirlar va ish ustidagi so'zi o'tadigan nufuzli kishilarning bay'at berishi shart qilingan. Bu Shayxul Islom ibn Taymiya va uningdan boshqa olimlarning so'zidir. Qalqashandi rahimahulloh undoq deydi. Shafi'i mazhab imomlarining eng kuchli qarishi bay'at berish vaqtida shu o'ringa oson hozir bo'la oladigan olimlar, amirlar va guvohlik berish sifatiga ega bo'lgan oqsoqollarning bay'ati bilan imom saylanadi. Müminlərinin əmiri Əbu Bəkir Bağdadi iş üstüdəki sözü ötüdüğən nüfuzluq kişilərinin bəyət verişi bilən imam oldu. Amma iş üstüdəki sözü ötüdüğən nüfuzluq kişilərinin həmmisinin bəyət verişini şərt qilish Mu'təzilənin sözüdür. Barlıq müsəlmanların bəyət verişini şərt qilish demokratçıların sözüdür. Bununla qarşı çıxıcı onların qılayotqan sözlərinə qarab baxsın. agar abu bakr bag'dodiy ish ustidagi so'zi o'tadigan nubuzliq kishilarning bayiti bilan bo'lmasdan ba'zi shaharlarni kuch bilan oldi bundaqda uning amirligi qandoq e'tirof qilindi deb so'ralsa mo'minlarning amiri abu bakr bag'dodiyning qo'shinlari kuch bilan olgan shaharlar allohning shariati bilan hukm qilmaydigan hokimlarning hukmronligi ostida edi ulardan zaminni kuch bilan tortib olish islomning eng yuqori pallasi Navoda shayx bu zamonlarini shariat bilan hukm qiladigan hokimlardan tartib olgan bo'lsa-mu, shariat bilan hukm qiladigan yaxshilikda uninga itoat qilish vojib. Hafiz ibn Hajar olimlarning bu haqdagi ijmosini dalil qilib mundoq deydi. Fiqhishunos olimlar kuch bilan g'olib kelgan sultonga itoat qilish va uning bilan jihad qilishning vojib ekanligiga uningga itoat qilish qarish chiqib musulmonlarning qonlarini to'kkandan afzal ekanligiga birlik keldi shayxul islom muhammad ibn abdul vahob rahimaulloh mundoq deydi hamma mazhab imomlari bir rayon yoki ko'p rayonlarni kuch quvvat bilan egallagan bo'lsa u kishi dunyoda to'liq odil bo'lmasimi uningga hamma ishlarda imomning hukmi berildianligiga birlik kelgan chunki imom ahmadning zamonidan balki uningdan burungi zamonlardan hozirgacha musulmonlar birli imomning atrofiga uyushib boqqan emas samimiy nasihat tajovuzchi kofirlarga qarshi Alloh yo'lida qimmatlik jonlarini taqdim qilayotgan kishilarga, jamoat amirlariga va qabila oqsoqollariga qarindishinglar bilan mo'rini mo'riga tiraydigan vaqt kelmadimi? Dushman sizlarga qarshi birlashib askarlarini to'pladi. Ularning ittifoqini buzinglar. Olamlarning Robbiga itoat qilib, islom davlati bilan birlashinglar. Izzat, g'alaba, quvvat topsilar. ay amir qo'mondonlari, mo'minlarning amiri abu bakr bag'dodiyni fazilat jihatda o'zinglar bilan tang yoki o'zinglardan tuvan deb qarasanglarmi haq uchun kamtar bo'linglar haqdan bosh tortmanglar ularga bay'at berishga qo'llaringlarni so'zinglar tag'utlarga bir necha yil bay'at qilishga rozi bo'lib mo'minlarning amiriga bay'at qilishga rozi bo'lmaganlarga ajablanaman tabrik so'zi islom davlatining qo'shinlari va barcha musulmonlar xalifanglar abu bakr bag'dodiy bilan uchrashqanliqinglarga muborak bo'lsin bu nima degan yaxshi davlat nima degan yaxshi amir ha buningga darg'azab bo'lganlarning holi g'ulay bo'lsin barcha hamdalar olamlarning robbi allohga xosdir allohning rahmat va salomi elchilarning sharafliki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lsin دولة الإسلام أمن وسلاما بلغوا منا أبا بكر السلاما بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما Kılafet içi de. Kılafet içi de. sons of men who gave all that they can to rule all of the land with the law of Islam. But when that shepherd called those men and killed them all, it is now time to rise, hit they throw, watch and die. But when that shepherd called those men and killed them all, it is now time to rise, hit they throw, watch and die. Holding up the flag high and seeking paradise, oh my brothers, stay strong, victory won't be long. Holding up the flag high and seeking paradise, oh my brothers, stay strong, victory won't be long. Together we will stand our blood, stand with the man, man man who answered the call, terrorizing the world. Together we will stand our blood strand with the man, man who answered the call, terrorizing the world. No one answered the call, those men none killed them all. It is now time to rise to their throats, watch them die. Go and answer the call, those men none killed them all. It is now time to rise to their throats, watch them die. Through our blood comes success and we'll give it our best to destroy the kuffar. We will slaughter them all. Through our blood comes success and we'll give it our best to destroy the kuffar. We will slaughter them all all. To my brothers, Iraq, let the world know we're up by the will of Allah. We will conquer the world. To my brothers, Iraq, let the world know we're up by the will of Allah. We will conquer the world. But when that's at the call, those men none kill them all. It is now time to rise, at their throats, watch and die. But when that's at the call, those men none kill them all. It is now time to rise, at their throats, watch and die. Kılafet 2'de. Kılafet 2'de. Kelgüsi muvahhidler için. Yalgan tarihlerden yüzümüz burdik. İmandan ders bering, İslam örgütün. İmandan ders bering, İslam örgütün. İslam bu batından yüz buruş oğlum. imon bu taqvodan uy ko'rish o'g'lim olamni yaratgan zot birdir bilgin unga shirk keltirmay ibodat qilgin unga shirk keltirmay birinchi dars ibodat olloh bizni nima uchun yaratdi muhammad nihoyatda zirak terishchan o'quvchi edi u oistikilar bilan dengiz sayohatiga chiqdi ular dengiz qirg'iga kelib dadisi bilan dengiz to'lqinlari endi mingib allohning maxluqotlari haqida tafakkur qilishdi muhammad dengizga qarab dengizning kangri ko'rinishi uni ajablantirib dadisidan so'radi dada alloh dengizni nima uchun yaratdi dedi dadisi ey o'g'lim dengizning yaratilishida inson uchun nurg'un payliqlar bor uning qatoridan insonlar dengizdan baliqlarni tutib yeydi insonlar dengizdan marvaytga o'xshash zinnat buyumlarini suzib oladi dengizdagi kemalar safar qilg'uvchilarni nurg'un og'ir yuklarni u yoqdan bu yoqqa yukkaydi dal shu vaqtda dengizda kuchli shamol chiqib ketdi bu vaqtda muhammad yana dadasidan dada dengizda shamol chiqishning foydasi nima shamolning nurg'un foydalari bor buning qatoridan kemalarni dengizda mang'izish uchun muhim rol o'ynaydi hamda de, shimolning daraxtlarni va mevalarni changlashtirishda muhim roli bor shamol yomg'irning tushishidagi muhim sabablarning biridir va alloh taolo kuchlik shamol orqali kofirlarni azoblaydi undoqda alloh hech qanday narsani bekorga yaratmabdi ha shundoq o'g'lim mana bu hikmat deb atildi alloh taolo har qanday narsani hikmat bilan yaratgan bo'lsa undaqda biz insonlarni yaratishdagi hikmat nima bu hikmatni alloh taolo sur zariyatning ellik oltinchi oyatida men insonlarni va jinlarni faqat mangli ibodat qilishni yaratdim deb zikr qildi ey o'g'lim insonlarni yaratishdagi hikmatni bilib oldingmi dada bilib oldim alloh taologa yolg'iz sheriksiz ibodat qilish ekan haqiqatda alloh taolo maxluqotlarni o'ziga sheriksiz ibodat qilishga yaratdi buning dalili yana shu zariyat surasining ellik oltinchi oyatidir sen buni yaxshi tushunyapsan o'g'lim iymondan dars bering islom o'rgating iymondan dars bering islom o'rgating aytsam ado bo'lmas islomni sharhi tilloga tenglanmas iymonni narxi siz so'nggi aytarman jannatga intil islomda yasha va iymonda o'tkin islomda yasha va iymonda o'tkin islomda yasha va iymonda o'tkin xilofat ichida xilofat ichida mujohidlar suhbati طالت الأبطال وسمت إلى قمم الفخار رجال وهنا وهنا سيوف الحق تحكي مجدنا يبني علينا شامخ الأبطال qannas ilgirki jang tarixidan buyon nihoyatda muhim rol o'ynagan hali ham nuqtaliq rol o'ynab kelmoqda qannasning etish vositalari o'zgargan bo'lsimi lekin jangdagi roli o'zgarmagan rasululloh sollallohu alayhi vasallam uhud jangida kofir qo'shinlarga qaqshatqush zarbi berilgan qurolning o'qiya ya'ni margan qurali ekanligini bilganligi sababidan abdulloh ibn jubayi roziyallohu anhu boshchilig'idagi ellik dona sahobini tog'da turib kofirlarning qayturma zarbisini saqlash va musulmon qo'shinini orqasini himoya qilish uchun tanlagan ularni jangda qandaq ahvol yuz berishidan qat'iy nazar tog'dan tushmaslikka buyruq qilgan mushriklar jangdan kaynini qilib qochib mangan vaqtida abdulloh ibn jubayr roziyallohu anhu va sanoqliq sahobalar alloh subhanahu va taolo ularga shayxlikni nisb qilgan qadar tog'da sabit turgan boshqa sahobalar tog'dan tushib ketgan shu vaqtida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning va amir abdulloh ibn jubayr roziyallohu anhuning buyrug'iga itoatsizlik qilgan sababli musulmonlarga mag'lubiyat yuzlangan o'zining manhijini ilgirgi islom ummatining jihod tarixiga uyg'unlashtirib minayotgan jihod va tavhid jamoati bo'lgan bu islom davlati mujohidlari kofirlarga bo'lgan hujumlarda bu margan qurolga ya'ni qannasga alohida ko'ngil bo'ldi ular maxsus kofirlarning boshlarini chuvib kecha kunduz sarosimiga salolaydigan askarlarni tarbiyalagan بدبيبهم تحدو لها الأبطال جاء القتال وصالت الأبطال وسمت إلى قمم الفخار assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh birodar sizning kasbingiz qannos ekan sizga qannos o'rganishga zot nima sabab bo'ldi الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآل آله وأصحابه أجمعين مقصد كاسف من قنص ابن شمس بغام الله قطار شو اسلام دولتك قدم بسقن من بسقن لكن نتشلغن قيامة تسر من باشقا الله ولدك قرن نشرمز كبلب كافرلار من قنص قرال وياك باش قرال رغلق شيء توبكت كن bir qatim alloh alam shu qandoshlar yordam bo'lganligim uchun birga birodarlarning intiqomni ilish yana biriga o'zimning qisosini ilish yana biriga rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan la yashtamiyul kafir va qatiluhu nar abada degan hadisdagi bu qo'shib ishoratlarni qaysi bir amal orqali eng yaxshi ro'yobga chiqarg'ili bo'ladi deb o'ylab davlat islomdagi ko'plab kofirga qizlari beradigan ishlarning beslovg'an qanmasini o'zimning kasbim qilib tanladim shundan keyin buni qandoq o'rganish masalasi to'g'ri keldi shu yordar bo'lgandan keyin ancha muncha mangaloqdak bo'ldim mush fursatni qo'ldan o'tkazib qo'ldan shu qayerda uyg'ur birodarlar bor ekan shu yerga kelib shu bir imtihon natijasi chiqdi nazariya Shu muaskarga berishdan burun Alloh subhanahu duo qildim ya Alloh agar mushkatimni qannas muaskarini eng yaxshi natijalarni ta'minlash nasib qilsang sening yo'lingda mau mau ishni nazr qildim deb qildim alhamdulillah man mushlimni o'rgatgan o'rganishga sharoitlarni yaratib bergan eng yaxshi natijalarni ta'minlash nasib qilgan Alloh Allohga cheksiz hamdlar shukrlar bo'lsin siz shu qanmas darsni o'rganib muaskarni kirib chiqqandan keyin Gözünüzden kürp kan çıkartmaya işletmez. Olaq Allah dinmiş əmələrimizlə riya bilən yox çıxıçını Allah sana qonaq diləyimiz. Allah subhanallarının tavfiq bilən şu oyətdə 18-ə qədər kafirlə gözüm bilən görüb çıxartdım. Olaq Allah kabul kılsın əməllərimizi. Kafirlarını şu gözünüzə ötürüb şu kögəni şu dəqiqə nimləriniz qılmaq. haqiqatdan xush bo'ldikda undan ilgariki janglarda hamda biz zarb yeb ketsak shundoq bir ko'nglimiz yarim bo'lgan bo'lsa kofirim bizni zarb yesa hamda shundoq qochadi ekanda kofirlarmi kafirlim chaqiraydi ekanda vaqiraydi ekanda sizni shu siz bilan bir xil kesib turibotgan qannas kesbidagi birodarlaringiz deydigan nasihatingiz endi bu qannas ilmi ammo birodarlarga ma'lumlik ko'proq sabr talab qilgan bir ilm qannas birodarlik deydiganim endi bu yo'lda ko'p sabr qilaman kuzatishda kofirlarni razvedka qilishda sust har bir talg'an ko'zrang talg'an bo'lsa har birisiga ulug' alloh subhanalloh oz kunda ajrni beradi inshaalloh oz kunda allohga muloqot bo'lamiz shu vaqt ulug' alloh ajrni birdam dunyoda ana shu ko'zrong talg'an paytlarda kofirdan birisi chiqib qolsa e, o'ldirishga yoki yardara qilishga muvaffaq bo'lsanglar dunyoda ham ko'rishdi qalbinglar xursand bo'ldi yani mo'minlarni qalbi shifo endi bu karvonga yetishmoqchi ulashmoqchi bo'lgan birodarlarga deydigan yurak so'zlaringizni deprasiz ya'ni bu jihod karvoni qo'shilishni orzu qilib turkiya mayli boshqa diyorlar saqlayotgan birodarlar deydiganimiz e, qarindoshli kofirlarni tashviqotlari ta'sirlayotgandek davlat islom yer yuzidan yo'qolib ketgani yo'q inshaalloh mavjud bu davlatning sodiqlari bor sodiqlik qondirib ketgan bo'lsam yana shu shahodatga intilayotgan yana shu davlatni agar man o'zim yolg'iz qolsam ham oxirigacha bo'shashmayman jang qilaman jihod qilaman alloh subhana taolo manga yordam beradi agar man mo'min bo'lsam deb shuni oxirigacha bo'shashmay turayotgan sabat turayotgan himmat turayotgan birodarlarim mavjud inshaalloh yo'llaringdan bo'shib qolmanglar yo'llaringni davomlashtiringlar inshaalloh alloh subhanahu nusrat oskunni keldi rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni atrofida bo'lgan sahobalar ham bizdan ham og'ir kunlar uchragan hamda bizning shunday qiyinchiliklarga uchrashimiz ham bunchalik torchilik quchib qilishimiz ham vallohu alam bizning qushda bo'lganligimizni sifatlash kerak hamda sizlarga bir qism tashviqotlar tarafidan agar bo'lgan bo'lsa bu davlat yo'qolib ketmaydi bo'lgan bo'lsa bunda kichiklab ketmaydi xo'gan bo'lsa alloh subhanahu yordam beradi o'ylanglar qarindoshlar tarixlarni o'qinglar rasululloh alayhi maqdi rasululloh alayhi sahobalari yo'lda mang'an edi shular ham nihoyatda bir kichiklab parlab nihoyatda bir qiyinchiliklarga duch kelgan hatto bizni og'ir kunlarga duch kelgan ana shu vaqtlarda bir qism munofiqlar alloh allohni rasuli bizga yolg'onni aytib turgan vaqtimizda haqqi mo'minlar haqqi rostchil iymon egalari nima degan alloh allohni rasuli bizga va'da qilgan narsa shu yana shunday bir qiyinchilikdan keyin yardım çıxım kilidu deb Allah Allahın Rasulunun vəsini təsdiqləşmən bilədir. Bizəm Allah subhanallahu Həzə məvədən Allahu və Rasulü və sadaq Allahu və Rasulü. Bu Allah Allahın Rasulü biz vəd qılan nəsidir. Yəni müşnəq mümkün inşallah hər giz hər giz şək yox ki, əgər biz imanımız Rasul olsaq Allahımız çıxım kilidu. Bu tallığa yolundan boş qalmaqla qarındaşım. Çünki biz qılıb atqan dava vatan davosi va yoki millat davosi va yoki qavmiyat davosi emas balki tavhid davosi alloh subhanala bu tavhidga va bu dinga o'zi yordam berishni va'da qilgan alloh chuqur yordam beradi nomid bo'lmanglar qarindoshlar وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله موحد سيل سيل الدماء بسلاحنا هطال ضرب الرقاب يروق كل موحد سيل سيل الدماء بساحنا غطان جاء القتال جاء القتال Xilofat ichida. Xilofat ichida. Bu haftalik islom davlati ichidagi muhim xabarlar. Qalqon Jannat Təyyarlanışır yürəklər, küşkət olsun diləklər, tiləb bani tiləklər, cənnətlərə aşq yigitlər. Yanma yalğız qalsam Dəməşq vilayəti. İslam dövləti mücahidləri Dəməşqin cənubidəki Zeyn məhəlləsini inğimas hücum bilan hər xil hücum uyuşturub, bu məhəlləni tuluq fətih qılgan. bu jang davomida sahvatlardan yigirma nafar o'lib o'ttiz beshdan ko'proq yaralangan qolganlar qochib qutulgan hama va idlib viloyati idlibning janubidagi sinjar rayonida islom davlati tarafidan qilingan pistirma amaliyotida allohning fazli bilan besh murtat o'lib ikkisi asirga ilindi hamaning sharqidagi abu marik rayonida mujohidlar nusayri armiyasining bir mashinasini g'animat kelib bir to'p zambirini nishonlab portlatgan islom davlati qo'shinlarining oldin qablidagi nusayri armiyasi qilgan hujumlarda nusayri armiyasi cho'ng askariy va iqtisodiy ziyon uchirgan ambar viloyati ramadiyning sharqi shimolidagi bo'ziyap rayonida islom davlati bexatarlik tarmog'idagi mujohidlar murtad sahvatlarining ikki rahbarining uyiga hujum qilib bir qancha murtadni o'ldirib bir nechasini yaralandirgan shuningdek mujohidlar hed shahrining hayul jabal rayonida rafiziy armiyasining bir hamir mashinasini mina bilan portlatgan deyala viloyati deyala viloyatidagi xilofat askarlari viloyatning har qaysi rayonlarida xalq birlashma armiyasi va rofiziy armiyasi qarshi har xil amaliyotlarni uyushtirgan natijada ularning askarlaridan o'n besh nafari o'lib har xil tipdagi askariy mashinasidan to'rt tanasi portlatilgan karkuk viloyati karkuk viloyatida ilib berilgan har xil amaliyotlar natijasida rofiziy rahbarlarini o'z ichiga olgan olti mushrik jahannamga ulangan salohiddin viloyati islom davlati qo'shinlari tikritning sharqidagi rofiziy armiyasining bir harbiy istehkomiga hujum qilgan bo'lib natijada istehkomni askariy mashinasi bilan qo'shib ko'ydirgan bir necha mushrikni o'ldirib yaralandirgan shimoli bag'dod viloyati islom davlati qo'shinlari tarimiyaga yaqin o'rinda ilib borgan askariy amaliyatida rofiziy armiyasidan o'lgan va yaralanganlarning soni to'qqiz nafarga yetgan xorazon viloyati bu haftada islom davlati xorason viloyatining jalolobod shahridagi murtad hukumat kitobi va salibiylarning har xil organlariga bir qatimliq istishodiy amaliyoti va uch qatim ing'imos amaliyoti ilib berish natijasida yuzdan ko'p salib va murtad askarlar o'lgan bu amaliyatdan ilgari islom davlati mujohidlari dahbola rayonidagi afg'oniston murtad armiyasi bilan amerika salib armiyasi tarafidan birlashib uyushtirilgan bir qatimliq hujumni to'sib qolgan islom davlati qo'shinlari nangahar shahrining jo'zjon rayonidagi tolibon murtad tarkibiga hujum qilib o'n nafar tolibon unsurini o'ldirgan va askariy qo'mondonni o'z ichiga olgan besh kishini asirga olgan islom davlati qo'shinlari mush haftada uyushtirgan ikki qitimliq ing'imas hujumi natijasida o'lgan va yaralanganlarning soni o'ttiz sakkizga yetgan va har xil qurol yaroq bilan o'n ikki dona motosiklet g'animat olgan somali somalidagi bir xilofat qo'shini somali hukumat moliya mas'ulini qasdlab o'ldirgan g'arbiy afrika viloyati xilofat qo'shinlari chatko'lga yaqin o'rindagi nigriya murtad armiyasining istehkomlariga hujum uyushtirgan bo'lib natijada yigirma besh murtad o'lib mujohidlar ig'ir tipli qurollar besilgan besh dona askariy mashina va ikki askar tush mashinasi va ikki jiddiy qutquz mashinasi undan boshqa zo'r miqdordagi o'q dorilarni g'animat ilib o'z o'rinlariga salomat qaytib kelgan seyno viloyati xilofat qo'shinlari viloyatning har xil yerlarida pistirma amaliyot ilib borgan natijada misr soqchi va armiya qismlarining o'n dona askariy mashinasini portlatib qo'mondonni o'z ichiga olgan yetti murtadni o'ldirgan allohga cheksiz hamdular bo'lsin amoq agentligining xabar qilishicha furat va barki viloyatidagi bir hafta jarayonidagi ibbatlik ayollarning intiqom nomli jangning natijasi murtatlardan o'lgan va yaralanganlar bir yuz sakson besh nafar ulardan yigirma nafari barki viloyatida margan quroli bilan o'ldirilgan ikki qatimliq fidoyilik amaliyoti ilib berilgan bir fidoyilik amaliyoti bahri yezisining shimolidagi murtad pkkining xizmat ishxonasiga olib berildi birinchi qatimliq fidoyilik amaliyot natijasida yigirma murtad ikkinchi qatimliq fidoyilik amaliyot natijasida oltmish murtad o'lgan murtad pkkining askarlaridan sakkiz nafar asirga ilindi sakkiz dona mashina vayron qilindi bahri yezisining shimolidagi murtad pkkining ikki o'rni kuydirib o'tildi yangidan ikki rayon egallandi Derizur qishloqlarining Hajin shahrining g'arbiy shimolidagi Bahra yelsiga Amerika aeroplani havodan bombardimon qilib, 30 dan ko'proq kishi shahid qilindi. Ularning ko'pinchisi ayollar va bolalar. Fir'avin kabi bu tog'utlarga Allohning o'zi kifoya. gecəs Cənnət doğrar Altan bol dinim üçün Rəbbim rızası üçün Şəhidlik arman üçün Cənnətlərə aşıq yigitlər Teşna şehla gözlükler, aydın güzel yüzlükler, şirin şeker sözlükler, cennetlerge aşk yigitler. قمر جنات Kılafet 2'de. الهجوم بدأ فجر يوم الأحد وانتهى باقتحام البلدة بعد الانفجارات الأخيرة التي ضربت مدينتي مانشستر ولندن لديها آه، تكتيكات خاصة في القتال في أوروبا الدولة الإسلامية قد يستخدم في هذه الهجمات إطلاق النار العشوائي Әпті ішчідіке дүниядегі еңіліқлар. Түркия армиясы Әфрин шәхриге кән ұжым башылды. bu haftaning beshida turkiya armiyasi suriya murtid guruhlari bilan birlashib suriyaning shimoliga joylashgan afin shahriga keng ko'lamli hujum boshladi harbiy hujum bekiki murtatlarning turkiyaning bu hujumini mudofaa qilish uchun qurilgan askariy bazalarni harbiy aeroplanlar bilan raketa bombalar bilan bombardimon qilish bilan boshlandi bu haftaning ikkinchi kuni yordam manbasi vashingtondan ta'minlangan bekiki murtatlarning o'zi afrin shahrida qattiq jang qaynadi yana bir tarafdan amerika davlat mudofaa ministri jim matis jakartada turib turkiyani tutib olishga chaqirib mundoq dedi biz turkiyaning davlat bexatarlik jihatiga ansirishiga alohida e'tibor bilan qaraymiz lekin afrindagi bu tajovuzchilik hozirgi qadar suriyaga nisbatan tinch turayotgan rayonda davolg'ish paydo qildi u yana biz turkiyadan harbiy yurishlarda shundoqla gap so'zlarida o'zini olishni qilayotgan amaliyotlarning hajmi va muddatini belgilashga diqqat qilishini talab qilamiz shu doiradagi tarmoqlarning xabar qilishicha jang afrinning sharq shimol va g'arbiy shimol shundoqla g'arbiy janub taraflarida qattiq davomlashmoqda ekan naql qilinishicha harbiy yurish boshlangandan buyon vashingtondan yordam oldigan pkk murtatlari va anqaradan yordam oldigan suriya murtatlaridan bo'lib bir yuz o'ttiz sakkizdan ko'proq kishi o'lgan buning ichida 28 nafar fuqaro bor ekan ularning ko'pinchisi turkiya havo hujumi natijasida o'lgan amerika qo'shma shtatlarining eron yadro ittifoqidan chiqib ketishi bu ittifoqning yemirilishini keltirib chiqardi rossiya tashqi ishlar ministri serji lavrov juma kuni mundoq dedi agar amerika qo'shma shtatlari eron yadro ittifoqidan chiqib ketsa ularning ishlarini davomlashtira olishi mumkin emas bir hafta ilgari amerika tog'uti donald tramp yevropa ittifoqini Iran yadro ittifoqidagi krizislarni hal qilishga agar hal qilmasa vashingtonning ittifoqdan chekinib chiqadiganligini bildirgan edi lavrov nyu yorkdagi birlashgan davlatlar tashkilotining yig'in zalida muxbirlarga mundoq dedi agar ikkisining birisi chekinib chiqib ketsa bu ittifoq parchalanib ketadi g'arb allari va birlashgan davlatlar tashkilotining ikki yil ilgari eronga yurgizgan embargosi bdtning bexatarlik qismining qarori bilan ko'tarilgan edi rossiyadagi dunyo lo'nqisi talishish futbol musobaqasi islom davlatining nishoniga aylanishi mumkin germaniyada turishliq siyosiy tahlil qilish organining payshanba kunidagi bergan doklatiga asoslanganda rossiyada o'tkazilmoqchi bo'lgan dunyo lo'nqisi talashish futbol musobaqasi rossiyaning shamdiki nusayriya hukumatiga qilgan yordami sababli islom davlatining nishoniga aylanishi mumkin taklid qilishicha islom davlati o'zi hukmronlik qilayotgan ko'plagan zaminlardan ayrilib qolgan bo'lsimi u shakllantirgan xalqaro tahdid hali ham mavjud bo'lib turmoqda chunki islom davlati nurg'ulg'an zaminlardan chekinganligiga qaramay kofir va murtadlardan necha yuzlagan kishi o'ldirilgan tehron barselona manchester london va istanbulda yuz bergan cho'ng hujumlarga mas'ul ekanligini e'lon qilyotidi mana tag'utlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bishorat bergandek bir oylik musobidan bizdan ansirayotidi va qo'rqiyotidi allohga cheksiz hamdlar bo'lsin alloh azza va jalla islom davlatining dunyoning har qaysi joylaridagi muvahid askarlarining qilmoqchi bo'lgan amaliyotlarga barkat ato qilsin Иранда Тағут Хаманаинге қаршы намайыш қылынмақта. Иран hukumatı bir qancha haftadan beri iqtisodiy va tashqi ishlar siyosati sababli xalqı tarafidan hukumatga qarshi qilinadigan namoyishlarning ta'siriga uchramoqda. Namoyishchilar Iran hukumatini iqtisodiy vaziyatini kontrol qilishga va Tağut Hamanayni ilib tashlashga chaqiriq qilmoqda. namoyish yuzilgan eronliklarning erondagi ikkinchi cho'ng shahar mashhad shahrida mol bahosining o'sib ketishini sabab qilib ko'chalarda hukumatga qarshi shuvarlarni ko'tirib chiqish bilan boshlandi ular ruhoniy yo'qolsin diktator yo'qolsin suriyadan chiqib ketinglar bizni o'ylab qo'yinglar degan shuarlarni to'lab mangan mashhad nisapur va boshqa rayonlarda eronning nusayriya armiyasini qo'llash uchun askar avatganligiga qarshi namoyishlar uyushtirilgan tag'ut hamanayn eronning dushmanlari degan nom bilan yuzlagan namoyishchini tutib sulgan va yigirma to'rtdan ko'proqni o'ltirgan bu namoyishchilarni g'arb davlatlari xususan tog'ut tramp munosib vaqtda qo'llab quvvatlaydiganligini bildirgan tilg'a ilib o'tishga arziydigan yeri irondagi ishsizlik nisbati o'tgan yildagi yuzda bir yarim persentdan bu yil yuzda o'n ikki yarim persentga o'rilgan sakson million nupus bor eronda hozir uch milliondan ko'p kishi ishsiz yurmoqda eronning iqtisodiy chekinishiga qaramasdan eron hukumati livan yaman suriya va iroqdagi yollanma askarlarga necha million dollar sarf qilmoqda mana bu ish eron xalqining hukumatga qarshi namoyish qilishiga sabab bo'lgan pokiston harbiy va bexatarlik aloqasini kuchaytirish uchun amerikadan iqtisodiy jihatda yordam berishni kutayotganligini bildirdi Пакистан davlat mudofaa ministri Даст Джирхан amerika raisi Трампның pokistondan iqtisodiy yordamni uzganligiga izohat berib amerikaning afg'onistonda necha o'n milliard ziyon tortganligi tufaylidan o'zining mag'lubiyatini oqlash uchun pokistonni qurbonlik qo'y qilmoqchi ekanligini bildirdi bir qancha kun ilgari tramp o'zining twitter ijtimoiy aloqa to'rida amerika qo'shma shtatlari o'n besh yildan beri pokistonga o'ttiz uch milliard amerika dollaridan ko'proq yordam berdi ammo ular bizning qo'mondonlarimizni hamoqat chog'lab bizga faqat yolg'on xabarlarni yetkazdi degan pokiston tashqi ishlar ministri das tijirxon trampga raddiya berib amerika bizga bergan iqtisodni bizga xayri saxovat qilib bermagan balki afg'onistondagi salib birlashma armiyasining afg'onistonga xotirjam kirish uchun yo'l hozirlash va chegaralarni ichib berish va atrofni himoya qilish uchun xizmat qilish barobariga bergan dedi tahlilchilar agar amerikaning pokistondan yordamni uzish sababli pokistonni amerikaga qarshi chegarasini taqsa amerika afg'onistondagi kuchiga orqisab ta'minotini yetkazib berishi qiyinga va texmi ko'p mablag'ga ehtiyojliq bo'ladi uning ustiga bir qancha yil ilgari qirg'izistondagi amerika bazasi taqalgandan keyin amerika o'ttira osiyodagi har qandoq bir davlatda harbiy baza qurish rossiyaning bisimi sababli qiyinga to'xtashi mumkin deb taklil qilishmoqda amerika tashqi ishlar ministri riks tillerson amerika armiyasining shamdan chiqib ketmasligi faqat islom davlatini yo'q qilish uchun emas balki suriyaning zimin birligini eron bilan birlashib asliga keltirmoqchi bo'lgan nusayriya armiyasining rahbariga taqobil turish uchun ekanligini e'lon qilgan u yana biz 2011 yildagi iroqdan boldurli chiqib ketib xato qilgan edik biz bu xatolikni endi qaytilmaymiz dedi tavhid shariat va al valo val baro aqidasidan iborat qimmatlik va eg'ir yukni ko'tarib meyotgan sodiq mo'minlarning yordamchisi yakka yagona allohdir muvahid birodarlaringlarga duoli bo'lg'aysizlar